itegeko rishyashya rigenga itangwa ry'imizibukiro mu gihe iba yifuza gukorera muri ibyo bibanza imigambi y'iterambere abanyagihugu begwa n'iryo tegeko bamwe barashima abandi bakabona ko amafaranga ategekanijwe kuri iyo mizibukiro akiri make cyane ugereranije n'ingene ubuzima bw'iki gihe bumeze bagasaba insiguro zikwiye kugira batahure muri ano makuru murumva uko bamwe n'abandi bakira iryo tegeko rishyashya harimo n'abanyamigambwe aho n'abahinga bavuga ko ihinyanyurwa ry'iryo tegeko rishobora gutera amatati mu gihe ritumvikanywe ko na bose umuyobozi bugejwe ubutunzi n'akazi mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bo bemeza ko iryo tegeko rije nk'inyinshi ku banyagihugu ufatiye ku gaciro k'ifaranga ry'uburundi muri kino gihe Ano makuru hari mu runani rw'amaradiyo ane hari isanganiro Rema FM, Bonesha FM na Izere FM tukaba turi kumwe kandi n'ibinyamakuru bine vyandika iwacu Buhondi Eco, Jimbere na Yaga, Francine Ndeo kubgayo na Lenine Manariyo nitwe tugiye kubashikiriza ano makuru ahagarariwe na Emery Charnier nkuru ari kumwe na Audrey Akimana iryo tegeko mu ngingo yaryo ya mbere ryemeza ko uko vyogenda kose umunyagihugu adashobora kwimurwa mutwiwe atabanje guhabwa umuzibukiro wiwe ariko rero mu ngingo yaryo ya kabiri rikaba ryongera rikavuga yuko mu gihe umunyagihugu yamaze guhabwa umuzibukiro ashobora gukurwaho byihuta bisabwe n'umurongozi abifitiye uburenganzira nko ku bijyanye n'amatongo iryo tegeko riratandukanya umuzibukiro utangwa bivanye n'aho itongo riherereye ko ari mu gisagara cya bujumbura canke igitega ko ari mu gisagara kibayabaye canke mu duce turiko turatera imbere n'amatongo yo mu mitumba nko mu gisagara cya bujumbura ku metero kwadarato yo hagati mu gisagara leta itanga umuzibukiro w'ibihumbi amajana ane mu gihe umuzibukiro ku metero kwadarato yo mu makaritiye amakaritsiye nkangagara kamenge kinama cibitoke musaga kanyosha umuzibukiro kuri metero kwadaratu uri ku bihumbi ijana mu gisagara ca gitega naho amatongo ntahabwa umuzibukiro ungana ikibanza cyo kubakwamo inzu mu makaritsiye ya Shatanya Goga na Musinzira gihabwa umuzibukiro w'ibihumbi ijana na mirongo ibiri kuri metero kwadarato ikibanza cyo kubakwamo inzu ku mugoboka naho bita kwibuka zihabwa ibihumbi cumi n'umunani by'amarundi kuri metero kwadarato ku bijyanye n'ibiterwa ku ihegitari itewemo ibigori mweneyo ahabwa amafaranga angana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo itatu na bibiri y'amarundi ihegitari y'umuceri itangirwa umuzibukiro ungana n'imiliyoni zine ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri ihegitari y'ibiraya ni amafaranga imiliyoni icumi n'ibihumbi mirongo umunani mu gihe ku murima w'imyumbati n'ibijumbu umuntu aronswa imiliyoni zitandatu ku ihegitari yose hari n'ibindi biterwa umuntu arongera umuzibukiro baharuriye ku giti canke ingundu aho ni nk'ibitoke ingundu imwe ikaba itangirwa umuzibukiro w'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu by’amarundi, igiti cikawa gitangirwa ibihumbi bitatu n'amajana n’umunani, nayo ikigazi kikaronka ibihumbi mirongo itandatu n’umunani n'amahera mirongo umunani, umukaratusi gereveriyo ipinusi canke isederi bikaba bironswa umuzibukiro w'ibihumbi mirongo itatu 31 n'amajana 5 ku giti kimwe kimwe kubamenyesha ko iryo tegeko bitegekanijwe ko rizohora risubirwamo uko imyaka itanu iheze kugira ngo rijane n'ibihe nk'uko biri mu ngingo yaryo ya cumi na kane harakoze mugenzi wacu Pascal amahera ategekanijwe ku muzibukiro waba uwagataka cyangwa ubitegwa ari muri iryo tegeko nshikiranganje ngo ni maka ugereranije n'ibiciro bihari muri kino gihe bamwe banyagihugu bo muri komine mutimbuzi mu gasenyi ni mu ntara ya bujumbura bari mu mahegitari ijana na mirongo itandatu akikuje ingoro y'umukuru w'igihugu basaba ko hobaho umwumvikano bagatunganirizwa ntihagire uzokwidoga mu gihe bazoba bimuwe n'inkuru tubaza mugenzi wacu Onesphore niyungeko ibiciro by'umuzibukiro ku itongo ibitegwa n'inyubako biri mu itegeko shikiranganji nimero amajana ndwi na cumi akarongo amajana atanu na mirongo ine akarongo amajana atanu na mirongo itanu na gatatu yo kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu umwaka ntibihuye n'ibiciro biri ku isoko bamwe mu bene gihugu bo ku mutumba gasenyi komine mutimbuzi intara ya bujumbura bari muri hegitare ijana na mirongo itandatu zikikuje ingoro y'umukuru w'igihugu bavuga ko amahera y'umuzibukiro bazoronka batazoshobora kuronka ahandi hafise agaciro nk'aho bahora baba eka n'amafaranga atangwa ku muzibukiro ku biterwa adahuye n'igiciro kiriho ubu uyu ni inosa ntuzwe n'imana aho atanga akarorero ku kigazi ku bijyanye n'ibiterwa baraduhohoteye cyane kuko ibiterwa nibyo bitutunze twebwe dusanzwe hafitiye nyine amatongo kandi ukagiramo n'utwo duterwa hamwe urabye nk'ikigazi nk'ibihumbi mirongo itandatu n'umunani n'amahera mirongo umunani ubusanzwe aya mahera ntafashe ndetse no ku bindi biterwa byose ntibikwiye kuko urabye nk'amavuta nk'igiciro ageze ko bubunye bakajya bavuga ko guha nk'ayo mafaranga aya nta n'ahantu nta n'icyo apfutse nta n'icyo twebwe tubona yo ku byerekeye amafaranga y'umuzibukiro atangwa ku naho nyene bavuga ko ari make ugeranije no kugena iparasera zigugwa muri kino gihe uyu ni Charles Ndayishimiye wewe turavye itegeko rishasha rye y'umuzibukiro ubujaje cyo turabona ko harimo akarusho paraporo ni ryambere mugabo rero turavye rya tegeko rigenga iby'amatongo turabona yuko harimo agahazi bavuga ko leta yikeneye ahantu kurangurura umugambi rusange tegerezwa kumvikana bakabana bakayaga n'abenegihugu hanyuma bakagira umwumvikano kuko nta muntu ashobora kurwanya umugambi wa leta ngabo rero badutunganije neza ntagende ugenda yidoga kugira ngo ajye mu ibarabara byoba ari byiza cyane turabye ibiciro bihari ubu ajya amahera batanze ni make kuko turabye ubu ari ubu ni miliyoni cumi na zitanu mugabo twe baduhaye miliyoni zitanu kuri ari none wumva tuzoronka aho tugura abo bene bakaba basaba ko leta yobatunganiriza ku buryo boronka amafaranga yobafasha kugura ahandi mu kubandanya nano makuru abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara cya gitega zo kwaguriwe igisagara barashima icyo gikorwa ariko bakabona ko umuzibukiro wabateguriwe udashemeye ndetse abadashoboye kubaka inzu zigezweho ngo n'aho bagura inkuru tubaza mugenzi wacu fidele dantoine nsabimana ari hariya mu ntara ya gitega nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa rukoba komine n'intara ya gitega uwo mugambi wo kwagura igisagara ca gitega no gushimwa ariko barafise n'ico basaba ku bijanye n'imizibukiro uravye kungene batekanye imizibukiro ntibihuye n'ibihe turimo dufate nk'aho iwacu uko bavuze yuko ku metero kadarata ari ibihumbi bitandatu kuvuga eh, imetero mirongo ibiri ku mirongo ibiri umuntu aca aronka ibihumbi miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane gusa ubu unye ahantu hangana nk'uko ubu muri kino gihe hagugwa amafaranga eh, arenga miliyoni umunani ni ukuvuga ari ikibazo twe tuzoca tugira cyangwa twoca tugira nuko bazuhatwara cyo tuburiyo tuja kuko naho ahwane hakujya mu giheta byitwa ngo turegeranye niyo twoca tuja naho nyene harazimvye ibeyi ihakwa kungana be niyo ngaha nyene rukoba uwo mutumba wa rukoba umwe mu karere kazokwagurirwa mu gisagara hisunzwe igicapo c'igisagara ca gitega umwaka mirongo ibiri gushika mu mwaka na mirongo itanu. gutyo akaba atanumwe arekuriwe kugura canke kugurisha hatarashigwaho ibimenyetso vy'ahazoca amabarabara ivyo navyo abanyagihugu biruko bakavuga ko bibateye ubukene nk'ubu umuntu agwaye honyene ntiworonka n'uvuga uti ngurana nje kwa muganga kuko urumva nta muntu n'umwe yemerewe kugura nta kintu na kimwe gihari yo kwikorako inzu nziza ubutayishoboye hama akagenda kandi mukaduha umuzibukiro ugezweho uno musi kuba bari baratanguye kubaka ariko bagahagarikwa kugira ngo bubake bisunze ishusho y'igisagara ca gitega abanyagihugu barafise igisabo watanguye kubaka cyangwa asabye akadeni none woca umushumbusha gute nimumureka akore mugabo iyo plan ije ugasanga ryabarabara icyahahandi canke bya bindi ntavyushoboye noneho wenyine niwe yivanaho mu rugendo umushikiranganje mu vyaraba harimwo inyubako aherutse kugira mu ntara gitega yasavye ashimitse ko ikigo ubuhakira ivy'inyubako n'abajeje intwaro mu ntara gitega bukwerekana aho amabarabara azoca gutyo umunyagihugu ashobore kumenya inyifato yogira ku itongo ry'iwe igitega fidel dantuwani nsabimana kubw'urunani rw'ibimenyeshamakuru arakoze fide d'antoine nsabimana abanyagihugu babuze ibyabo bitumwe n'isanurwa ry'ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice cya gitaza rumonge bobo bavuga ko guteba kuronswa umuzibukiro bemerewe bizotuma bahombera n'inkuru tubaza timote ntacyo nayigize imbere y'uko ibikorwa bitangura bamwe bararonse umuzibukiro ariko nk'uko babivuga hariho n'abandi gushika ubu bakibaza ibyabo ingene byifashe aba nabo bavuga ko uko guteba kuronka umuzibukiro wabo gutuma haba ingorane zitandukanye ubwa mbere muzibukiro utevye eh, biratuma umuntu agira umwitwaro wo kubirondera kandi iyo yaza kubaza agenda ku mafaranga ni tike bwa kabiri naho urabona ibiciro kino gihe biguma biduga amafaranga uko yaziga no munsi ejo uko kuvuga yuko amahera mu atagaciro ibintu ntibikiri umubiri uko ico gihe byari bimeze none rero bazoduza ngo baduha agaciro k'ifaranga aho rigeze uyu munsi turabona ubu bigenda biduga nk'ivyo bihumbi mirongo ine batwandikira ku giti ico gihe warasorora kubigura n'inusu y'umufuko w'ibiharage ariko uno munsi ni biro biharuye kubera ibintu bigenda bihindagurika nubwo biruko abo bene gihugu barashima ko leta iherutse gushiraho itegeko rishasha rijanye n'imizibukiro ariko bagasaba ko bosigurirwa neza ibiri muri iryo tegeko twagomba tubimenye twe abanyagihugu kumbure twe tuba tutararonka hashoboye kuba byo dukora ko canke naho tukabimenya dusaba ko boza bakabidusigurira neza twe vyega ivyo bintu tubitahure bashima kwigoro leta yakoze kugira ngo imizibukiro bayisubiremo amafaranga aronka usanga amahara makeyi uravye n'igihe twasaba yuko boza bakadusigurira ibiri mu iryo tegeko kugira ngo tumenye ingene tugifatamwo ari abaronse amahera bamenye ati mbega twe twaronse aya aye boturegariza gute bubwira ngo dushirwe rwa rugero rw'iteko rishasha abataraho nabo nyine ashamenya ati tuzoroha yangana uko byoba byiza bigiye mu muco ibikorwa bikorerwa abanyagihugu bakabashiramo bakabibategurira baganiye neza nabo iryo tegeko rishasha riraba iby'imizibukiro ryatewe ko umukono kuri uyu wa mirongo ibiri na kane rusama n’abashikiranganji babiri mushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje w'ikigega cya leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu rikaba rije risubirira itegeko ryahahora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Mugamba intara ya Bururi bavuga ko itegeko nshikiranganje rishasha rigenga imizibukiro riri mu tunenge haboro banyagihugu bakamenyesha ko imbere yaryo habaho kumvikana kugira ntihabe uruhombo ku mpande zose bagasaba mbere kurisigurirwa neza bakanasaba nuko hoshigwaho ingingo mperekeza tubaze mugenzi wacu Silver Bigirimana abanyagihugu bo muri komine mugamba bavuga ko itegeko nshikiranganje rishinga igiciro ntabanduka mu gihe nyenitongo leta yashatse kurikoreramo imigambi ririmwo utunenge kuko babona ko amatongo atameze kumwe aho bamenyesha ko imbere y'iryo tegeko haba kumvikana nk'uko umukurambere abimenyesha Hari kumvikana aho hantu uko hameze kandi karaba n'ibintu bihari ahantu hari ubugaragwa rya leta atari ribi agasaba ko bobanza gusigurirwa ibijyanye n'iryo tegeko umuntu afite itongo kugira ngo risororemo abana biwe mbwirumva leta ije igashinga itegeko nta muntu yanka ariko bobidusigurira tukabiganira kugira ngo dushikirize amakenga tuba dufise ashobora kuba mutwara ahantu heza hari ibiti ino ibiti ni ikintu cy'agaciro cyane ugasanga barahamutwaye bamuhaye ikintu kitavuyemo n'igiti leta yo tugendera ikadusigurira uwo mugambi hama tugashikiriza ivyiyumviro byacu. Fenice Ntaumbaye musitanteri wa komine Mugamba avuga ko iryo tegeko ryokwigwa neza kuko amatongo udasanga ameze kumwe agasaba ko hoshigwaho ingingo mperekeza iri tegeko rijanye n'amatongo amatongo ahari ntaba ameze cyo kimwe n'ibihari ntibari bimwe bashobora kuhasanga hari umurima w'icyayi ufise agaciro kanini rero igiciro na ari ntabanduka ni ntabanduka haba hari ikintu nacyo cy'agaciro urunani rw'amaradiyo mu burundi umugambwe w'abadasigana ipronu urashima kubona itegeko rijyanye n'imizibukiro ryarahinyanyiwe inyuma y'imyaka cumi n'ine Olivier Nkurunziza aramutswe uwo mugambwe abona ko naho ari intambwe ayo mafaranga akirimo akugereranije n'uko ibiciro by'ibintu byifashe ku isoko akagira ko asaba leta ko yoza iraraba iryo tegeko rikaba rijyana n'ibihe kugira umunyagihugu ntabariwe ahahombera umugambi w’abadasigana twarabonye rino tegeko ryasinywe ko n'abashikiranganji babiri w'ubutunzi n'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije risubiramwo agacumbushyo gahabwa abenegihugu igihe leta yifuje gukora ibikorwa by'igihugu mu itongo ryiwe kumbure ririmo ibyo yarimye cyangwa bagasetura inzu yiwe ubwa mbere tubanje gukenguruka ko leta yiyumviriye kubisubiramo turavye itegeko ryari rimaze iminsi ryari ryasinywe itariki mirongo ibiri z'ukwa gatatu ibihumbi bibiri n'umunani tukabona yuko hari haciye imyaka irenga cumi n'ine tukabona ko amafaranga y'abarundi yari yarataye agaciro tukabona yuko hariho e, eh, byari ku soko mpuzamakungu wasanga ibyo biko gikorwa ubishyize mu gaciro amahera baronka yari nkica ntikize ariko tugende tuvuga duti naho leta yabidugije turavye agaciro ibintu bifise n'ubu ayo mahera ntarakwire kuko haracarimwo agahaze umuntu abomora inzu umuntu atwawe itongo ry'ibintu yokwimbuwe aya mahera mbona nayo nyine aracari make kuko usanga inyuma y'imyaka itanu ukabona n'ukuntu amahera yataye agaciro ariho nk'ikintu caduze ko ibihumbi bitanu urabumva ko aba ari amahera akiri make ariko rero twebwe turakenguruka ko leta yagize ako kigoro kuko imirazi isumba guhuma tukabona yuko by’ukuri bikenewe ko ayo mahera aduga kuko byari ibintu biteye imibabaro mu bene gihugu asamburiwe ivyiwe kandi kuko leta yari hakenewe byukuri gukora ibikorwa by'iterambere akatatokwana ariko ugasanga uwo muntu agiye mu ihumbi akajya mu bukene ko leta yumvira iki gikorwa ikindi twoterera nuko itohora irindiriye imyaka yose ariko igihe cyose bibona ibintu byahindutse ku isoko mpuzamakungu ibiciro byahindutse amafaranga yataye agaciro nayo nyene leta ikaraba ko aya mahera yo gushumbusha umuntu igihe leta itwaye igitongo ryiwe ko nayo nyene vyoza birajyana n'igihe bitarinze guteba nawe mu ranake bavuga ko iryo tegeko rijye hageze mu gihe amareta yagiye arakurikirana atagiye arategekanya hazokubakwa cyangwa hazoca inyubako rusange muri kazoza agahamagarira ababijejwe kurishyira mu ngiro uko ryanditse kurikira royize barica ko arongwa umugambwe ranake yaganiriye na jean claude nzambimana twebwe mu bwambwiranake turabona ko rijya tegeko ryashinzwe na ryo basikiranganje rijyanye n'ukuntu igihe leta ishaka gukorera ahantu ibikorwa rusange by'ingirakamaro igakorera amatongora y'abanyagihugu ko ubu biboneka neza ukuntu abanyagihugu bazoheza bagashumbushwa ni itegeko ryiza kandi rije hageze ko ibyahora byaba bya kera rije hageze kuko muri ino minsi hariho abantu benshi bariko bararenganwa eh, hari nk'aho bariko baracisha insinga zizotwara umuyaga nkuba wa regidezi ugasanga hageze ko abanyagihugu babahimiza ubukiro babaha ibintu by'intica ntikize kandi bakabaha batisunze amategeko barinda guharira ariko biragaragara ko uko bizogenda ntawe uzoja munsi ya kijya giciro eh, kiri muri iryo tegeko eh, turavye ukuntu ibintu byifashe mu bisanzwe leta mu gushinga ibi izotanga kwimiza ubukiro mu gushinga igitigiri burya ama leta ntaraba uko ibintu byifashe leta iraba politike yayo hari leta usanga ifite politike politiki kugira ngo amazu aboneke abantu baronka uburaro igashinga ibyo biciro ikurikije iyo politiki kugira abantu baronka uburaro hari ibihugu bisenga bijya biciro bikurikije biti icyo yiyumvira ku buraro bw'abanyagihugu akamunotera abashinzwe intwaro n'abashinzwe kubishyira mu ngiro ni uko by'ukuri toje inyuma y'itegeko bakarikurikiza kugira rimeze kugira umunyagihugu yoroherezwe imizibukiro yagenewe abanyagihugu ku matongo yabo hamwe yoba yashinzwe bene amatongo batagishijwe inama ngo byoheza bikavyara matati mu banyagihugu bishikirizwa n'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba Bosco Harerimana asaba ko ivyerekeye iyo mizibukiro vyo kwitonderwa abantu birashoboka yuko ibi biciro ubwa mbere batabyemera sinzi kugira itegeko rijeho ibyabaye ingendo zafashwe ko abantu babajijwe kugira barabe niba iyi mizibukiro itegekanijwe ingana by'ukuri n'agaciro byaba biri mu itongo cyangwa iryo tongo rero birashobora gutuma abantu bavuga bati leta iraduhotoye hanyuma ugasanga n'iyo migambi y'iterambere yari ije aho gutuma igihugu gitera imbere ahubwo ugasanga ije icinyiza aho iterambere ryari rigeze hariya mu kibano rero bimaze gufatwa gutyo ni hamwe uheze ugasanga abanyagihugu buke buke bariko barata icyizere ku nzego za leta ugahava rero usanga leta ibihombeyemo ibyo bishikana cyane cyane iyo bijemwo cyane rwose imitahe y'abanyamahanga rero birashobora gutuma iyo bibandanije simvuze ko ari ngombwa ngo bibe hano mu Burundi ariko muri kahise mu mayagwa yanditse biramaze kuboneka yuko mwe n'ibi bintu cyane cyane ibintu bikora ku isi ku gataka k'umuntu ku gataka k'umuryango ari byo kwitondera rwose hanyuma bigashyirwa mu ngiro n'ubwitonzi bwinshi ko uva mu kiringo kirekire cy'intambara ubwa mbere hoho haba hariho uwo mubabaro rusange uri mu gihugu hanyuma mu gihe iyo abantu bari barava mu gihe kirekire cy'intambara baba biteze gutekana bagatekanirwa bagasangira duke bafise bagerageza kwiyubaka iyo rero babonye hari umuntu cyangwa umugwi w'abantu cyangwa inzego za leta zije zimeze nk'izihungabanya aho bari bageze niho ingorane zishobora kwaduka bifatiye ku kugene iryo tegeko rigiye mu ngiro turamaze kubibona atari kure yacu abazi nk'igihugu cya afurika y'epfo barabizi hari ibisagara byiza byiza cyane biteye igomwe kirimo umengura iburaya ariko iruhande yaho hakaca haba aho abantu bakenye cyane baba le bidonville ariko iterambere riba ririko riraba mugabo rikaba ridasangiwe na bose ari naho rero mu gushyira mu ngiro nk'iri tegeko umuntu yoheza akagerageza akaraba umuntu akaba ari we aba intango n'iherezo y'iryo terambere riba rikorera rirarondegwa inkuru ya nyuma y'ano makuru itegeko rishasha rigenga imizibukiro mu Burundi rije gisunga igihe n'ubushobozi bw'abanyagihugu bwo gusuma ku masoko bikaba bishikirizwa na Nsaguye Lazaro muyobozi mukuru ajejwe abakozi n'ubutunzi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi Nsaguye agasigura ko iryo tegeko rije nk’inyishyu ku banyagihugu ufatiye ku gaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri kino gihe reka tumutega amatwi harabayeho ukuntu ibiciro byagiye biraduga n'ukuntu n'ifaranga ryagiye rirahindura agaciro y'agaciro ugereranije n'idolari rero rihindutse bicitezwa guca bihindukana n'umuzibukiro abantu bazuhabwa. ni ukuvuga ko nk'ako n'akarusho dufatiye ku biciro bya kera ubwiyo ku isoko aho abanyagihugu tuzunguka murahejeje kuvuga ibitari bikena cyane cyane ku bijanye n'akarusho umunyagihugu azokura muri iryo tegeko mbega twovuga koko muri bino bihe biboneka ko ifaranga nk'uko mubivuze rigenda rihindagura agaciro iryo tegeko ryoba rije nk'inyishu ku bibazo abanyagihugu bari bafite ku bijyanye n'ihindagurika ry'ubushobozi bwo gushobora gusuma ku masoko yegomwe kuko ntubuda guha akarorero ni mu zibukiro ku biterwa bitegwa bijyana n'igiciro ku isoko cy'icyo gitegwa uno munsi bigaca bigira n'uko icyo gitegwa cyunguka hariho n'inyubako nazo barazivuga inyubako ivana n'ibyo yubatswemwo hanyuma ukaraba n'uko nyine iryo faranga ryagiye rirahinduka hanyuma bagaca babifatira ko bikaduga bijyanye byose bifasha yuko umunyagihugu agiye ku isoko ashobora kugura cya kintu nyine dufata ari igiterwa bamuhaye k'umuzibukiyo agiye ku isoko nawe ashobora kugura agiye gusubira kubaka inzu ajya kugura igikoresho ku isoko hanyuma akakironka muri ya mahera nyene bamuhaye n'amatongo bivana n'ukuntu ahantu iryo tongo riherereye mbega iryo tegeko rishasha hari icyo ryoba rije guhindura na cane cane mu bijanye no kunyarutsa gutanga imizibukiro hariho icyahindutse kuko kera uko byari bimeze umuntu ubasha akaba yaramuha umuzibukiro agaca yigumira muri iryo tongo akigumiramwo imyaka yose akarikoresha akazugira igihe akongera akaryita igiwe ubu uronka umuzibukiro aterezwa kwerekana impapuro zerekana yuko iryo tongo ari igiwe ni ukuvuga ko urutanga bagaca baguhereza uwo muzibukiro wawe ugaca wigira atari nyene kuronka umuzibukiro iyo bitevya leta ntitekekanya kubitevya kuko icyo kibazo yarabonye yuko ari inkoramutima kuri leta no ku gihugu hariho abanyagihugu bamwe bamwe baza barahawe imizibukiro hari n'abandi batarayironswa bakavuga bati mbega twebwe iyo mizibukiro bazoyiduha kuri rino tegeko rishasha canke bizogenda gute bazoraba aho bandikiraniye ati uzoronka umuzibukiro ungana ugu bucya mu bucamanza niho bavuga ati itegeko ntirisubira inyuma Lazaro Nsaguye yari kuri mikro mugenzi wacu Mertus Sinigeze akaba ari nawe haciye asozera ano makuru yo mu runani rw'amaradiyo twari twabateguriye kuri uno mutaga mwumvise ko yarashimikiye ku ngingo imwe rudende ijyanye n'itegeko leta iherutse gushyiraho kuwa mirongo ibiri na kane rusama uno mwaka